Radio Codilla 98.0 Benvinguts i benvingudes a Ciutat Anatori. Tots i totes. Senyora que venen els rotxos. Ja està la joventut al carrer. Eh, estem així ja a Ciutat Anatori recolzant la primavera valenciana així en Ràdio Godella el dijous 23F, 23F. 23. Què va passar el 23F, Daniel? Tu que tens més... Ah, yo que sé, de, en diuen que en uns tanques que l'ús estropeaba en el carril Guillem de Castro, l'altre a mitad camí de Bétera. A, veure si algun nostàlgic li, dona per traure els Si Sí, Estos generals opereta que volien traure y la mitad dels vehicles els estropeaven. estropeaba eh, a Societat Anatori un programa fet per perroflautes i Flautes y todo lo que siga flauta i res, un programa de Ràdio Godella en, que podeu escoltar en 98.0 de la freqüència modulada i en radiogodella.com i també el pro... telèfon el telèfon avui no fa falta ah, i un programa perquè tenim les línies col·lapsades i un programa que també se mete en Ràdio Mistelera de la Xara i Radioactiva FM d'Alcoi. Vas arribar Palabra. I més, i en 3 dobles a ciutatanatori.k gràcies a l'amic Rulo. Mira si és bona persona. Ciutat Anatori, així el 23F, en Ràdio Godella, tenim als comandaments tècnics al senyor Jordi Coy. Què te passa? Així tenim al meu costat el tio, el Daniel el Seductor, el rei de la bamba. Què tal, Daniel? Molt bé, tu. És, ja tornant als meus anys joves, mirant la joventut al carrer, el pues, carrer és eh, nostre. Pues bé, la... Xina, Xina volem. L'altre dia ja parlàrem amb el nostre amic Gonzal de, del sindicat del platillo volante, ja ens va comentar les, les primeres concentracions que n'hi hagué dijous passats sí, en delegació sí. de govern, perquè Ciutat a Natura és un programa que està l'última, avui comentarem més coses de, de lo que ha sigut esta primavera valenciana i ah, tu el nom no, és Tapanya, sí. Tapanya. Sí, sí, sí, sí, sí. Està siguent, eh, que ja continua. No, no, això no, això no, això no un para ni Déu. I res, tindrem connexions en directe en els nostres amigatxos de sempre que puguem i alguna entrevista per ahir en, en, en, en algun, sí, home, sí, en, en, algun personatge famós eh, en les xarxes socials estos dies. No és possible! Tu tens que veure ahir hasta els sindicats que cobren i que estan empantanats en els bancs i, i també tenen que unir-se a les revolucions pendents. I res, mentre en València i en moltes ciutats de, de, de l'estat espanyol i, i del món i de tota la galàxia estan havent, eh, estan tallant els carrers sí, i estan sí, havent sí. concentracions a favor de la primavera valenciana. además comenzar en un programa sense més demora en una canción de Cortatu, al carrer, a la calle. A la calle, a Marte. Que, ya es hora. Marte es un planeta rojo. A la calle, a mostrarnos a cuerpo, que ya es hora. nombre de detinguts eh, és incert. A les 6 eh, de la vesprada la delegació del govern parlava de 14 persones detingudes, però nosaltres hem presenciat després d'això hora més detencions. Són sis hores ja d'alta tensió així al centre de València. La policia ha carregat moltes vegades contra els estudiants. Fins i tot eh, hi ha hagut agressions contra alguns vianants aliens a tot això. Nosaltres acabem de presenciar així a les nostres esquenes una càrrega espectacular. Els furgons antidisturbis, que en són molts, han avançat contra els joves i frenaven eh, als seus peus quan, estope, quan topetaven als seus peus. Hem escoltat també eh, tres llançats a l'aire, suposem. Això està passant al centre de València, a les esquenes de l'Institut Lluís Vives, on els estudiants s'han reagrupat després d'una vesprada de carreres i de persecucions eh, per tot el centre. La policia amb la porra amb la mà. La delegació del govern parla de joves eh, que busquen violència, d'encaputxats. Nosaltres no hem presenciat cap persona que anara encaputxada eh, només joves, menors, molt joves, recordem que és gent de, de secundària i de batxiller, que s'encaren amb indignació amb la policia eh, perquè no entenen per què no els deixen manifestar-se pacíficament. El moviment estudiantil ha assegurat que no abandonaran les mobilitzacions fins que no deixen en llibertat totes les persones que han sigut detingudes. Y burua bomb, el del 23F Se sienten, coño! I res, anem a començar. Daniel mos porta un, un, uns, uns poemes, no? un poema de, de, de, de Jacinto Verdaguer, del tio Cinto, és? Eh? De mossèn Cinto. De mossèn sí, Cinto. I res, Daniel, eh, no, sense presentacions, anem a ficar-te una musiqueta per entrar en ambient. Sí. I anem a escoltar a Daniel, que a veure què mos porta avui. Vale. Epíleg, los dos campanars. Doncs, què us heu fet, superbes badies? Marcebo, Serrabona i Sant Miquel. Tu, decret, decrèpit Sant Martí, que omplies aqueixes valls de salts i melodies, la terra de àngels i de sants, lo cel. Doncs què heu fet, o oh valls, de l'asceteri, escola d'amor de Jesucrist? On és, o oh soledat, lo teu salteri? On tos rengles de monjos presbiteri, que com un cos sense ànima està trist? de Urseol, on és lo dormitori, la celda vacial del Gran Garí, on és Ro Romualdo l'oratori, o Palis i Retaulis, l'or i l'èbori, que entretalla a anys i seix diví. Los càntics i les llums es mortuïren, los himnes sants en l'arpa s'adormiren, la rosa s'esfullà com lo roser. Com verderoles que en llur niu moriren, que el bosc les oïa més a pler. Dels romànics altar no en queda rastre, del claustre bizantí no en queda res. Caigueren les imatges d'alabastre i s'apagà sa llàntia com un astre. Que en Canigó no s'encendrà mai més, com dos gegants d'una lletxió, lletxió sagrada, sols encara hi ha drets dos campanars. Sols los monxos darrers de la encontrada, que has de partir per última vegada contemplen l'enderroc de sos altars. Són dues formidables sentinelles que l'ocoflem posa a l'eternitat. Semblen garrics en los roures, al peu d'elles. Les masies del pa semblen ovelles al peu de llur pastor aixegantat. Una nit fosca el seu germà parlava lo de cuixa. Doncs que has perdut la veu? Alguna hora a atoncant me desvelava i ma veu, la teua veu entre lligava, cada matí per beneir a Déu. Campanes ja no tinc, li responia l'oferrer campanar de Sant Martí. Oh, qui pogués tornar-me'ls un dia, per tocar amors, pels monxos les voldria, per tocar amors pels monxos i per mi. Que tristos, ai, que tristos me deixaren, tota una tarda los veig plorar. Set vegades per veure'm se giraren jo a Guaito fa cent anys. Per on baixaren, tu que vius més avall, no els veus tornar. No, pel camí del Codalet i Prada, sols minaires o viro llauradors, diu que torna a son arbre la, niu, la niuada més all, la que deixa nostra brancada no hi cantarà mai mis dolces morts. Thank you. I bé, eh, estos dies no, han hagut diverses concentracions que crec que... Això tu que eres un antes, que tu t'han pegat els grisos, els blaus i, i, i, i, els, I els marrons, i els de tots els colors. Vale, pues no t'estudia categoria. Això de les manifestacions de tanta policia i d'això, diuen per ahir que són diners, no? No, que va? Que 2.000 si euros el helicòptero a l'hora, 63.000 eh, euros per fan... dia. I dic, en això no que pogut pagar la calefacció? Jo pense que en això, en els aeroports, en els oceanogràfics, en els... Bueno, en totes les merdes que han fet que no serveixen només que pa que se la senyora alcaldessa i el senyor president de la Generalité de Baix vagin lluint-se per ahí, pues això, que si la Fórmula 1, que si tenen un, un autódromo en Xest i resulta que venen a, a fer un en València. Bueno, pues Daniel, pastillos de l'helicòptero que han estat gravant estos dies i fem fotos a tot el personal. Police sí, helicòpter, Police Helicopter is making marihuana de John Hall. Ai, ai, doneu-li fort. Yes, boy. Yes, boss, yes, boss, yes, boss. Police in helicopter, I search the marijuana. Policemen in the streets, searching for Cali weed. Soldiers in the field, burning the Cali weed. But if you continue to burn up the herbs, we're gonna burn down the cane fields. If you continue to burn up the herbs, we're gonna burn down the cane fields. Soldier and the herb field, burning the cali weed. Police in helicopter, a for marijuana policemen in the streets searching for Cali weed. But if you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane field. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane field. man in the field, burning the cali weed. But if you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. We don't trouble your banana, we don't trouble your corn, we don't trouble your pimento we don't trouble you at all. So if you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. Ooh, yeah. police in helicopter I search for marijuana Policemen in the streets Searching for cali weed Policemen in the field you, burning the weed. But if you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. Que dice que saquemos la pistola. Pero que no quiero delincuencia aquí en este, en este pueblo. Tranquilo. ¿Qué queréis? ¿Que, sales perfecto? Pues sales una mierda. Esto es el <laughs> I molt bé, continuem en Ciutat Anatori, tenim la, la primera trucada del dia, anem a parlar amb una veïna de Godella, Clàudia, que, que, sàpiga, que sàpigueu que no té res a veure amb mi, ni, ni en Daniel. No, no. Eh, la tenim allà a l'altra banda del fil telefònic i és una de les xiques que ha estat allà tots els dies aguantant, aguantant allà en el Lluís Vives, aguantant... Ja se li coneixen les xarxes socials com la, la de la, de la primavera valenciana. Bon, bona vesprada, Clàudia! Hola, bona vesprada. Què tal? Bones tardes, Com estàs? Bé, bé. Bueno, bueno podria estar millor. Però és que no ho sapiau, a Clàudia la, la van a agredir el dilluns, no? Si no me equivoque. Sí, Esto el prom. Bueno, pero Claudia... Estoy muy contenta. Tú estás desde, desde sí, los primeros allí. has entrado en la historia. Tú estás desde los primeros días allí, a banda eres exalumna del Lluís Vives, no? Sí, exalumna. y ve contamos un poco lo que él va a pasar. Algo estaría fent, no? No, no estaba fent res, estàvem ahí manifestamos. Primero estaba en tallant els Después ya estaba en a, la bolera iba a ser cuando ens van, ens van a decir, circulen, circulen, y amenazamos els famosos porres una volta estàvem en eh, a un carrero o no hi havia càmeres començarem a correr daban davant nostre, y nostre i a correr nosotros también. Porque ens estaven amenazando a les porres i amb les pistoles de, de de goma. Y claro, ahí va a ser ya cuando em van pegar a mí ya molta Vaya, vaya, que no eres la única, vamos. No, no, no sóc l'única. Però bueno, com tu dius, podran trencar-te el braç, però no trencaran la veu, no, Clàudia? Exacte, <laughs> la veu no, i per això he, hem tornat, he tornat jo tots els dies i s'ha unit molta gent. Molt bé. I res, Clàudia, eh, estàs bé, no? Fora de perill. Estic fora de perill, bueno, però fora de perill, perquè pensé que, fora de perill que hauria, no està ningú, hauria, bueno. hauríem de prendre mesures contra, contra la, la delegada del govern i, i contra els agents que van, que van repartir, que van ser la majoria. No te preocupes, que els donaran alguna medalla. Això ja fa molts anys que passa ja més, tos, i mai fan res porten, a ningú. Quan tots porten la placa identificatòria, segur que s'identifiquen. Exacte, quan tots porten el número d'identificació, jo puc denunciar contra algun en concret. <laughs> Bueno, perquè clar. que no, port, no ho portava ningú. Però, Clàudia, que la repressió no es va aturar i anem a estar ahí tots els dies, vamos. Clar que sí. En tot el paro que n'hi ha, pues, doncs no tenim temps per anar allí. <laughs> ja, això dic jo. I en la falta d'oportunitats pels estudiants Laura, vols, vols deixar algun missatge a la nostra audiència? Ja no te peguem la vara més? Vull ja que m'agradaria que anaren tots els dies a protestar fins a que es prenguen mesures perquè això no, no hauria de ser la flama que se va apagant a poc a poc perquè no, no hi ha més, més repressió policial. El fet de que no hi, ha, no hi hagi cara nacionals no significa que no hagin d'anar a, a lluitar. Molt Claudia. Clàudia. Pues es Claudia... que eh, me alegra que estigues bien... ...y continúen en ...y ya hemos contado las informatas ...así en Ciutat Anatori, vale? Un beso gràcies. molt gran. claudia Claudia... Mucha policía, poca diversión, escorbuto. con 25 detenidos y la amenaza de su líder de quemar la calle. Los estudiantes anuncian que toda la semana va a estar protagonizada por manifestaciones de este tipo que prenden la mecha de protestas similares en otras ciudades como Madrid, donde hay ya previstas más concentraciones. Los sindicatos policiales dicen que la actuación de los agentes no fue desproporcionada y que los arrestos estuvieron bien hechos. La escalada de tensión está ya en las calles. Ayer, en esa protesta muy cerquita del Instituto Luis Vives. ¡27! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera! aquí! Venga, por favor. Ciudad Tanatori. <laughs> Y ve, Daniel, continúa en Ciudad Anatori, Daniel y toda la audiencia, y lo que digo en amigatxos amigachos de Objetivo Bizco. Si se fan els suecs, nosaltres ens farem el grecs. Els grecs, exactament. Bueno, Daniel va continuar en la... En la... Poema. En el poema, en la segona part de, del, del mossèn Cinto. El mossèn Cinto. Anem a ficar-hi la musiqueta i, Daniel, el teu programa és teu. Mossèn Cinto que vingui a València i li feren la gran manifestació i totes les forces cíviques, culturals del país i de la ciutat anaren a rebre'l, estos que diuen que no, que no tenen res que veure amb nosaltres, però en fi, mossèn Cinto que usava la paraula llauraors en vez de ramaders i que diuen a per allà dalt, o sigui que, en fi, que no som uns, som soles uns. Anem. Mai, ja. Mai més mai més. Ells xauen sota terra, nosaltres damunt seu anem caient. Lo segle es deu tant ara en sa terra. En son oblit nostra... Gràcies, mm, Un moment de fallo tècnic, eh? Nostre agrador en terra i ossos i glòries i records se'n ven. Ai, ell venta les cendres venerables del comte de Riam, un fundador, convertir més cabelles en estables i desniguar los àngels pels diables. En ixos cims ploraren de tristor. I jo plorava en ells i encara ploro, més ai, sense esperança de conort. Pues tot se'n va i no torna lo que ignoro. I de pressa, de pressa, jo m'esfloro, lo en l'avell, murmuriós és mort. Caurem plegats, lo de cuixa contesta, jo altre cloquer tenia al meu costat. Rival dels Puig alçava l'ampla testa i en sa sonora veu, dolça o feresta, estraferia el clarí o la tempestat. Quan jo tenia 900 anys de vida, més, nou Matusalem també morí. Con Goliat, al rebre la ferida, caigué tot llarg i ara son llit me crida. Són insepul cadàver gegantí. Abans de gaire mà de forma osada blanquejarà en, en la vall de Codalet. Lo front me pesa més i a la vesprada, quan visita la lluna l'ha encontrada, tota s'estranya de trobar-mi dret. Vaig a xaure'm d'eixes altures, tu baixaràs a reposar en mi, i ai, qui haure les nostres sepultures, no, sobra, no sabrà dir les edats futures on foren Sant Miquel i Sant Martí. Així un, vi, un vespre els dos cloquers parlaven més. A l'endemà al matí, al sortir lo sol, recomençant los càntics que ells acabaven, los tudons en la eurera conversaven, en la estrella del dia el ruissenyol. Sostingué la muntanya engallardida com si estrenàs son xat mantell, mostràs con núvia de xolleis guardida i de ses mil conchestes la florida. Blanca es van dir contra un Txernovell. Lo que un segle bastí, l'altre lo aterra, més resta sempre el monument de Déu. I la tempestat, el tor, l'odi i la guerra, al canigó no el tiraran a terra, no es brancaran el altíbol Pirineu. Y ve, una noticia que ens ha arribat este matí de les Valencianes. El Juan Cotino le ha tallado el micro a Fran Ferri cuando ha en la cámara de les Valencianes les diferentes tensiones que n'hi entre ellos la de José María Felipe. Y mon Romero el Madero! Con cara de Ferri vestido de azul, con su camisita y su canesú, se siente orgulloso de cola Viendo y fumando no paran de hablar de su edad. Hablan de de justicia y de ley, de negros, de yokis, de putas, de gays, de cómo maltratan a la sociedad, robando libertad. A Romero el madero le hace ilusión. Mañana le toca manifestación. Saca su porra y comienza a cargar. Y luego riendo lo cuenta en el bar. Al tío Romero le gusta sentir su gorra estrellada contra una nariz. Si corre la sangre, se siente muy bien, el cumple cansó de ver. No le importó y nunca quiso saber por qué protestaba la mani de ayer. Pobre cerebro, no puede pensar, es su profesional. Romero el madero se queda flipado. Cuando en una mano se siente atrapado. De pronto una dura bota militar. ¡Zas! Golpea su rostro con brutalidad. la la la Viva España, viva el rey, viva el orden y la ley. Y ahí tens la farla i posat hasta a la marmolina jo estic enganxat. Ciutat Tanatori no es fa responsable del que puguen dir els seus odients i corresponsals.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 T'has posat, t'hem posat, t'han posat. Ciutat Santana. ¿Qué pasa, tu mitad? Soy Margarita. ¿Qué pasa, tu mitad? Soy Chetik Margarita. Soy ama y cocinun. Esta será Sansidan. Soy ama y cocinun. Esta será Sansidan. Esta era la Chetik Margarita. Continúa el Ciutat Adatori en el programa número uno de la primavera valenciana. Y Wii 23F no podía faltar <laughs> el, número, el número uno. o dos del programa. Él es el Soriano. Bona tarda, Sorià! Eh, buena para que se sienten todos, coño. <laughs> ¿Cómo estás, Soriano? Bien, aquí estamos. Que todavía no nos han pegado, ¿eh? Todavía no, pero <laughs> espero que hoy, hoy no saquen los tanques a, la calle. Porque no nos han visto todavía. Bueno, ¿qué tal la mania ahí con los sindicatos y toda la peña? Ah, va, ayer una multitud de gente, había policías infiltrados, eh, gente del PSOE, <laughs> de, Esquerra Unida, del Compromiso. Y con sus banderas y todo. Con sus banderas y todo, Soriano. Pero me <laughs> ¿Qué? ¿Pero iban con banderas o no? Que he visto yo el debate en el Twitter. ¿El qué? He visto el debate el, el, debate, ¿qué, que debate? dice que se iban con banderas, que el pueblo, no sé ah, Sí, sí, había banderas comunistas, banderas de la República. ¿Eso, eso es verdad que el lunes y el martes no estaban? ¿Esas? No, yo el martes el único, la única que vi fue la de la bandera pirata. ¿Eh? ¿Y, qué va toda la peña cuando ya no pasa nada? Eso parece, porque tenían miedo de que les pegara la, los repartidores de leches y galletas. Pues el chino fa mal, hombre, Soria. Claro, yo, yo llevé un cartel ahí que, que ponía, ya venimos merendados, no repartéis galletas. <laughs> Pues això, menos que una manifestación paeixia al rosario i Pues, Madre mía, esto parece la falla. ¿En parlat un rato en la, en la, <laughs> en la heroína, madre mía, esa, esa, chica sí que es una heroína y no nosotros que no nos han zurrado ni Bueno, Soriano, me ha que decirle a la audiencia que la semana que ve en, Ciudad en Llamas y en Ciudad de 7 a de la vesprada, repartiremos regalaremos samarretes en directo de la primavera valenciana, eh? Impossible, sí, claro, no, es posible de colorines. A Daniel, a Daniel tiene que donar una, que está canino. Sí, que es no, sanator, ciutat sanatori, si no li que se fiqui supositori. que sí. poden aconseguir a un buen precio. Ciutat sanatori también, Soriano también que n'hi ha, que, ha que traure algo <laughs> de tot claro, hay que traure dinero para los indignats. Molt bé. dirá algún dir a la a De estos censurables teus? Sí, quería decir un, lema de que se dijo ayer, en, bueno, se, he, estado diciendo estos días, la derrita, borracha, eres una facha. A la censura, Jordi. ¡Cuidado! <laughs> Volve. Y nada, que queremos la cabeza ya de la delegada, hombre, a ver si... Queremos la cabeza de Alfredo García. Esas cabezas... bueno, Soriano, vas, vas a presentar la canción que va a continuación. Sí, vamos a poner un temita de los com, ¿no? Ahí, acción directa. Volve, Catalufo para agitar ahí a la, a la peña. Molt bé. Salut, bueno, Soriano, Canut, Jones Lliures. Rentamos, anem a fer el berbudet i en després a mitjà la paella, que tots els anys és molt bona. La boleta que fa és bona, veritat? Bona, la, tots els anys és bona, tots els anys. Jo no sé el que li posen, però tots els anys és bona. Ciutat ja la provava vostè, esta? Esta, la ciutat sí, la provava de l'any passat, tots els anys és bona. <laughs> Que que ven els Pues ve, Seguimos seguim a Tori y i ara anem a ficar De una entrevista, bueno, una truca telefónica que han hecho este matí Daniel y yo a, al chicha y res, anem a posar Por la chicha ¡Buen día, Chicha! ¡Buen Bon Che, ¿Qué estás collint? Así se ve Horto, yo fenómeno. Che, eso sí que es la primavera valenciana Y no lo da así Picha! Ye! Ye! Què mos contes? Que, com, com, com se veu des d'ahir, des de la Vall Farta, el Vall del Paludisme, Vall de la Mort, lo de la Primavera Valenciana? Ja, el Canal 9 ho están explicando muy bien. Che, està ahí gent Sant Pop? Aquí està. Che, gent Sant Pop, una salutació des de Ciutat Natori. Salutacions a tots els radioients de Ciutat Safanatori. Safanatori, Escolta, aneu a vindre a València o què? El dia 29, no? Molt bé. Hi haurà pago per tots o no? Per tots, sí, per tots. Jo si no n'hi ha, a mi jo no ho vaig, eh? Ara mateix a Xitxa m'ho estan dient, ara les, a la 1 menys 10, que estem gravant això, l'entrevista esta, que estan en la Conselleria d'Educació dels estudiants concentrats. Estan a la Conselleria d'Educació? Sí. Per ahí, que l'esperen que des un rato va la porra allà. Molt bé. <laughs> em vaig a les càmeres. Què esteu en tavernes? Tavernes y Dolce. Molt bé. Son dignes porque son de la Vall Sí. <laughs> Bueno, Picha, el dissabte después para parlarem en el de l'Hostal, ni ni actuación de les Maedeus a ella. vindreu o qué? Home, Home, pues, teniu, que reservar el ticket antes esta nit, eh? En el Black Nine ya también també concert de Charco. Sí, pero ara no me haces propaganda dels tres puestos, mamó. La càrcel Y la, i la Pato Daniel en la Pobla Llarga, el dissabte. Eh, Picha. ¿Alguna, ¿Alguna coseta para la audiencia? Sí. Así diga el corresponsal leal también. Vale, lea, dile que es un rato. Andy? ¿cómo estás, campeón? Bien, ¿cómo ¿cómo De cine. te, estás te, un puesto en el programa este, eh? sí, pues, sí, estás sentindo toda la, comodidad valenciana. El par del pues pregunta lo que vulguis a l'Andy que jo el contestaré. Ah, com, tu com veus des d'allí, des, de, des de la Ribera, lo de la primavera valenciana que està passant així en la Capi? T'has no. enterat d'algo? Lo, lo que saps sobre, sobre l'oratge? No, home, no, sobre les hòsties que estan repartint a en València la policia. encara em, no te me l'hem dit. Les em, que está repartint la policía así en, Val en València. Ah, sí, sí, que se, se l'estan passant un poc más. que tampoco es para poder així, no. A veure quan veniu de d'Alcàntera a ficar un po d'ordre, home. Porteu unes branques de taronxer y veureu. Si anem els de poble siguen broncos, eh? Els de poble... Els de poble pues mos, mos feu falta la més que mai. Pues igual molt allarguem, igual molt allarguem. En casa, tú tu pregunta per Melendi quan arribes i ahí estaré. Vale, Melendi, ara por el Toni. Molt bé. Ah, chinga. Bueno, chicha. Sí, a humorista. Sí, tens ahí al Leal anem a para el programa. Una salutación para toches de alcántara y para toches els nostres de la Ribera del Chunker. Ale, ah, per tots Ale, a pachurla. que alguna en xupar <laughs> que Ale, musiqueta. Musiqueta sentim. Quina anem a posar? Mamá la primavera, primavera valenciana, Chicha. Primavera Primavera, tetas y culos, culos y tetas, tetas y culos y culos y tetas. Primavera, primavera, tetas y culos, culos y tetas, tetas y culos y culos y tetas. Entonando esta tonada con lujuria desatada por la calle de Alcalá, con la minca reventada día y la vida sonreía, me movía con torpeza, y harto de cerveza Divino. Un golpe de estado por mi rabo comandado me acababa de robar todo opción de razonar, secuestradas mis neuronas por la mi testosterona, catastrófico final, me he quedado subnormal del todo. Primavera, primavera, tetas y culos, culos y tetas, tetas y culos y culos y tetas. Primavera, primavera, tetas y culos, culos y tetas, tetas y culos y culos y tetas. Viejos verdes y rameras copulaban en la acera practicando el sexo anal con sus látigos y tal. Ambulancias con sirena daban marcha de la buena con su alegre bacalao transportando algún finao al amor. que se anima, ya me estoy follando encima y el cacharro de pegar se me puede gangrenar, superando mis medidas y debiendo por mi vida, ya no puedo caminar y me voy a desmayar, socorro. a romper con el asueto y froté, froté, froté con la mano y con el pie. Una gran riada pegajosa y condensada y un cigarro para el pecho que la muerte te ha hecho. Popillo. tuve sueño, me dormí detrás de un peño y soñé, soñé, soñé. No preguntes sobre qué, desperté, me dolorido, los cayumbos adheridos y me dije de qué vas, todavía quieres más, ¿qué es esto? Primavera, primavera, tetas y culos y culos y tetas y tetas y culos y culos y tetas y tetas y culos y culos y tetas, mira que eres coqueta. Bueno. Amunt, València. Vicent. Vicent. Cavallers de Sant Jordi des de sempre.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 Els majors... Eh, ¿No feu un camp de futbol o què? Lo menos, lo menos, sense espes d'artificial, això és per enganyar, eh? Això és per enganyar. bueno, molt bé, passar-ho bé. Au, adéu. Ciutat tanatori. Estàs molt guapot, molt guapot, i bé, després de moltíssimes setmanes intentant contactar en ell, per fi tenim ahir a l'altra banda de, del fil telefònic al senyor Toni de l'Hostal. Bona tarda, senyor Toni de l'Hostal. Eh, bon dia per la vesprà. Bon dia per la vesprà. <laughs> Com estàs? Jo assentat i vosaltres. Molt bé. Bueno, com se presenta el cap de setmana? Oh, el cap de setmana se presenta molt intens, s'avecina i una tormenta de mamporros i de corregudes que pagué. Sí, com, com, en, quina, en quin poble de la comunitat valenciana el trobes? Estic ara mateix en Matacagà de la frontera. <laughs> molt bé. I tens que... Poble. I allà en Matacagà de la frontera, i se hi arribat lo de la primavera valenciana també? Sí, així també s'han assentat els xiquillos a la porta. Així no, com no, és xicotets no n'hi ha institut, però n'hi ha eh, escoleta infantil, això, doncs estan tots els xiquets de 0 a 3 anys ahí concentrats. Això seria això, sí, això, és, això és categoria, home. Sí. Bueno, bueno, Toni, el, el dissabte vens en el teu conjunt, no?, en les Maedeus, a Ciagodella, ah, no? Com? Sí, sí, sí, clar, anem allà... A les 9 de la nit, ah, en, ah. en el parc dels jubilats, más conocido como Mestres en Abris, era profesor teu, no? Sí, sí, sí Era profesor de Daniel, ahí en Burchasot, sí. Y ven, ya al sopar a 5 euros para que huigan, en, cap, en de pillar el ticket. Pero otros estén convidados. Sí, no? estén esteu convidados. Y que vos paguen y todo, esta vega. No, no, no, pues eh. Bueno, ¿y qué tocaremos? ¿Grandes éxitos? Claro, y marches mores porque como es un concert de mitad de moros y cristians... No? Així no m'agrada, sí, així no m'agrada. No guarda. Bé, eh, bueno, volia comentar-te una cosa, Daniel, de, de les classes de francès. Ah, vale, oui, oui. Daniel. Oui, no, jo és que li estava dient que la, per dependre el francès, el millor que n'hi ha és la comunicació llengua-llengua ah, així no se passa ràpid i no tens que anar perdent el temps. Que, que se'n vaig a Occitània, no? Se'n vaig a Occitània. Tu sí, te'n vas per allí, agarres una francesa, deixa'n la teua llengua, i tu li dones la teua i intercanvieu eh, idiomes. Eh, I, I feu un Erasmus. El més ràpid. Ai, que mente más a tienes. Ah, ui, ui, ui. I bé, oui, eh, traviant, treviant. Llapicera, tens algun missatge així pa, pa l'audiència o algo? Eh, eh, pues no sé, que si volen ahir eh, participar en una cosa que és com el paintball però més barat i de baix, que vaig anar ahir a les concentracions del Lluís Vives. Molt bé, sí, no, no. <laughs> bona notícia. És que ahir repartixen galletes, com ara estem tots que mis morts de fam, doncs pues mira, la policia en el bon sentit diu, tingueu pa que tingueu que menjar. Para que és que ara, lo que estava mirant jo ara estos dies que estava per València, que abans eh, les voreres n'hi havia anat 15 es podien agafar però ara, ara, ara, ara ho, fan tot en, ho fan tot en, por spam dice que no n'hi ha ni una grieta ni res tu ni una no n'hi ha forma de taparegar la platja està tot molt mal Mare, Diu, lleve, lleveu els adoquins bueno, ja pues, a la platja. Convidem a tota l'audiència a que vinguin a, a veure't el dissabte així al Parc dels Xubilats de Godella. Vale, muy bien. Fareu un gran concert, no m'han dit? Ah, tu que de pareix, claro. Eh? Molt bé. Estupendo. Idea anem. Pues res, Toni, moltes gràcies per atendre'ns. Muy bien. Molt bé, dissabte. Sí, gràcies, amigo. A Pachurla. Vale, adéu, adéu. adéu, adéu. Vamos a llamarla. Adiós. Uau, uau. Estàs molt guapot, molt guapot, i en el teu vigor, i en el teu bigotot. al que trausa algo del pan. Au, au. Avui estàs molt a molt fa va sofrer com porta estrangers la paciència bé, anem a acabar el ciutat natori de Wii 23F. Se sienten coño, arriba Espanya! Viva Franco, viva el rei! Viva, viva la revolució! I la ley. I res, hem tingut eh, els, els comandaments tècnics al senyor Jordi Coy en Ràdio Godella. Una salutació per als amics de Ràdio Misteria de la sèrie radioactiva FM d'Alcoi, a l'amic Rulo, per salvar Ràdio Godella. Sí, sí, és bona buena persona. I per 3 www.ciutatanatori.k, a l'amic Daniel, i a, hi l'heroïna de Godella. Ah, està parlant així el, el Pau Piconenco també, i això, una salutació molt especial al Soriano que ha participat, al Chicha, al Toni de l'Hostal i com no, a l'heroïna de Godella, Clàudia, que, que t'estimem i, i, i que tots estem amb tu i que això, que tingueu bon cap de setmana, que no vos pegue la policia i salut i ones lliures. I si vos pega, que no vos fas a mà. Senyora, que venen els rotxos! Ja estem ahí. ¿Te parece gracioso?